رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل النور القلب انفسح له وانشرح قيل يا رسول الله هل لذلك من علامة تعرف به؟ قال نعم الإنابة إلى دار الخلود والتجافى عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت وفي رواية أخرى تلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام قيل يا رسول الله وكيف يشرح صدره قال يدخل فيه النور فينفسح قالوا وهل لذلك علامة يا رسول الله قال التجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل أن ينزل الموت. İmanın hakikatlerinin nuru kalbe girdiği zaman kalp ona genişler ve sevinçle dolar buyurdu. Ya Resulallah, bunun için onunla bilineceği bir alameti var mıdır ki? denildi. Evet, inabe, eşit, türlü günahlardan rucu ederek taat ve ibadetle ebedi diyara dönüş yapmak ve aldatıcı diyardan uzak kalmak, ölümün inişinden önce ölüme hazırlıkta bulunmaktır buyurdu. Başka bir nakilde Aynı hadiste Allah kimi doğru yola getirip yolda yürütmesini dilerse İslam'ı kabullenmesi için onun göğsünü genişletir buyurdu. Göğsü nasıl genişler ya Resulallah denildi. İmanın hakikatlerinin nurları göğsüne girer de bu sebeple göğüs genişler buyurdu. Yani zikir ve tevhidle mana aleminde arş-ı alanın kabul dergahında yankı yapan sesler nur olarak döner, göğse girer. Haliyle göğüs coşar, aşk ve sevinçle dolar ve bu nispette teslim ve sıdık yerleşir. Ve bu kalp sahibi Allah subhanehu ve Taala'nın armağan ve nimet olarak kendisine vermiş olduğu bu nurlar ve göğsün genişlemesi vasıtasıyla eşyada tefekkür ettiği zaman Allah subhanehu ve Taala'nın zatının görülmesini engelleyen nurları dahi müşahede eder. Artık kalp saflaşması nispetinde Allah subhanehu ve Taala'nın lütuflarını toplayan mercekten bir kap olur. Allah'ın rahmet ve lütuf nazarına alimin kalbinin mazhar olmasından daha büyük bir nimet olamaz. Vele zikrullahi ekber. Kulunun zikretmesi anında Allah Teala'nın kulunu zikretmesi daha büyüktür.